פרק ה' והתנבא חגי נביאה וזכריה ורעידו נביאיה על יהודיידי ויהוד ובירושלם ושום אלה ישראל עליהון. בדין קמו זרובבל בר שאלתיאל וישוע בר יוצדק וסריב למבנה בית אלהה די בירושלם ועמהון נביאיה די אלהה מסעדין להון. בה זמנה עתה עליהון, תתנאי פחת עבר נהרה, ושטר בוזני וכנבה תהון, וכן אמרין להום. ממסם לחום תאם ביתה דנה לבנה ואושרנה דנה לשכללה. עדיין כנמה אמרנה להום מן אינון שמהת גובריה דידנה בניינה בניין, ואין אלא ההום הבט על שבי יהודיה, ולה בטילו המו עד טעמה לדריה ושיח, ועדיין יתיבון נשתבנה על דנה. פרשגן איגרתא די שלח תתנאי פחת עבר נהרה ושטר בוזני וכנבטה. אפרסחיה די בעבר נהרה, על דריווש מלכה. פתגמה שלך הוא עלוהי, וחידנה כתיב בגבה, לדריווש מלכה שלמה חולה. ידיע להווה למלכה דאזלנה ליהוד, מדינתה לבית אלה רבה, והוא מתבנה אבן גלל, ואה מתסם בחוטליה, ועבידת דך אספרנה מתעבדה ומצלח בידיהום. עדיין שאל נא לסביה אילך, כנמה אמרנה להום, מן שם לחום תאם ביתה דנה למבניה ואושרנה דנה לשכללה? ואף שמהת הום שאל נא להום להודעותך, די נכתוב שום גובריה די וראשי הום. וכנמה פתגמה הטיבונה לממר. אנחנה הימו עבדוהי די אלה שמיה וארעה ובניין ביתה די הווה ונה מקדמת דנה שלין סגיאן ומלך לישראל רב בנהי ושכללה. להן מנדי הרגיזו אבהתנה לאלה שמיה יהבהמו ביד נבוכדנצר מלך בבל כסדאה וביתה דנא סתרה ועמה הגלי לבבל. ברם בשנת חדה לחורש מלכה דבבל, כורש מלכה שם תאם בית אלה דנה לבנה. ואף מניה די בית אלה, די דהבה וכספה, די נבוכדנצר, המפק מן החלה די בירושלם, והבל הימו להחלה, די בבל, והיבו לשש בצר שמה די פחה שמה. ואמר לה, אלמניה שאזל אחת הימו והחלה בירושלם ובית אלה יתבנה על אתרה. עדיין שש בצר דכאתה יהב אושיה דיבית אלה בירושלם ומן עדיין ועד כען מתבנה ולה שלים. וכען הן על מלכה תו יתבקר בבית גנזיה די מלכה, תמה די בבבל, הן איתי דמין כורש מלכה, שים תאם למבנה בית אלה דך בירושלם, ורעות מלכה על דנה ישלח עלינה.